Ella tiene su negocio, es independiente. Se cierra en el cuarto, tiene par de clientes. Aprende Prende la hueca, y se enloquece. Hace dinero fácil mientras se entretiene. Tiene los viejos dañados, adolescentes. Y le siguen la corriente, después desaparece. Una vaquial, una modelito sexual. Tiene su juguete, sola se da fuerte, ok. Tiene miles de suscriptores, fans por montones, más de un millón de seguidores. Hace su platica con la hueca, prende la cámara, pone la hueca. Hace su platica con la hueca, prende la cámara, luces, cámara, hueca. Hace su platica con la hueca, prende la cámara, pone la hueca. Hace su platica con la hueca, prende la cámara. Cita roja prendida y gira. La webcam donde nos interesa. Tiene más de cuatro dildos y cosas en la mesa. Una docena de juguetes y todas te lo metes. el combo no tiene enganchado. Cantándonos lo que nunca antes habíamos gastado. Con dos movimientos de ese un millón de suscriptores. Tiene talento para darse bien duro y las mejores. Ella me dice que no es mala, pero que tampoco se cree santa. Que si ella tiene una necesidad, solo prende la prende la webcam y ya. Hace su platica con la webcam, prende la cámara, pone la webcam. Hace su platica con la webcam, prende la cámara, luce, cámara, webcam. Hace su platica con la webcam, prende la cámara, pone la webcam hace su platica con la webcam. Prende la cámara, luce, cámara, la, con si el cliente, la baby se quitó la ropa, se dejó los pendientes. El dedito está caliente y puedo ver cómo te metes ese dildo hasta el vientre. Se enfoca, la mata foca, pone cara de loca mientras que se toca. Se voltea pa' que el culo le vea y la cámara como que se sofoca. Ella tiene el talento pa' ponerme, pa' ponerte contento. Ya se compró su carro y en esto se compró un apartamento. Hace su platica con la wey. Empieza a te a los manes. A veces millonario le sale suave. Porque ya no tiene prisa. Se se pone suelta, prende la webcam. Llega lo más suelto con los letras y ahí se luce por esa webcam. This is only sexy la compañía, Rayo y Toby con Joel y Randy. Letra. No te lo en la boca. Esto es un perreo sólido. San Andrés en la casa, underground baby. Sexy baby. music. Colombia y Puerto Rico. Directly from the island. Te estamos paseando. Te estamos paseando. mucho flow, mucho flow. toca ahora? Pues,